Digga, was geht ab? Was Bescheid, Alter? Ja, ja. Ich schau oben an die Welt, ja. Ist Bescheid? UFO, ja. läuft. Nein, ich habe keine echten Freunde. Alle nur da, weil es endlich läuft. Alle nur da, weil es endlich läuft. Scheiß auf alle, ja, sie reden nur. Dicker trage nur noch Regeln rum. Neue Bitch, alles neu. Neuer Bands, alles neu. Zauber die Hater, wenn für mich wie Secret und Roll. Keiner von euch bringt den Trap für mir so gut auf Deutsch. Dicker trage nur noch Kaschmir. Alles gut, keine Habgier. Deutsche Rapper, Dicker Hartz 4. Trinken Bier beim Dartspielen. Bullshit royal, bleib lieber Loki, ja. Fahre durch Beverly Hills, extrem Foley, ja. Ey, ich erober die Welt, ey, ich erober die Welt. Zwei Uhr nachts häng bei Tipico, bring auf Worldstar mein Video. Heute kennt mich jeder Idiot. Auch Amis sehen in mir ein Risiko. Hab auf seinem Pauli fast alles gesehen, was ich zum Leben brauch. Ich wollte niemals ein anderes Leben. Doch das ist mein Lebenslauf. Porsche gerade gekauft. Meine Nase voll Staub. Bisschen Hase geraucht, sage es laut, ja, ich bin drauf. Jeder Tag wie ein Traum, startet hier aus, ahnst du es auch? Trag die Schafe am Bauch, hab dir den Atem geraubt. Ich erober die Welt, nimm meine Jungs und wir fliegen davon. Mache nur was gefällt, die Endorphine, sie schießen den Kopf. Von Hotel zu Hotel, ich hab schon wieder eine Hure bestellt. Professionell, Fotos in Bands, hab so viel Geld, dass die Hose nicht hält. Ey, ich erober die Welt. Ey, ich erober die Welt. voll allein, ich kein Bester. Mein letzter Track wie dein nächster. Chill alles seit Jahren wie Dexter. Sie kommen und kopieren mein Konzept, ah. Bin Napolitaner mit Vespa, ah. Fick Amerikaner, yes, da. Was für springende Cadillac, Bruder. Echte 5 Hauser von Audi und Metzler. Ich erober die Welt, mit C-Klasse an einem Arm. Sollte sterben, geht alles an meine Mom. Ich erober die Welt, Raben-Logo auf der Modellinie Serbisches Madel im Hotel Pierre. Mische den Wodka mit ah. Vitel. Alles Antiquität wie der Flo Eminems. Hab drei Unternehmen, bin professionell. Langsam geht's los, Kohle viel schnell. Gigantischer Rabe, gravierter Mufo wir erobern die Welt. Ey, ey, ich erober die Welt. Ja. Ey, ey, ich erober die Welt. Ja.